برحمتك في بعدك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدام أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لعذب عنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحد به وجئتك من سبع بنبأ يقين صدق الله العلي العظيم हाणे किसो पढ़ूं था सूरत नमल में दाऊद अल ऐं सलेमान अलाम जो अलाह ताला फ़रमायो दौलक़द आतईना दाऊद व सुलेमान इल्म दाऊद ऐं सुलेमान खे असां इल्मु ॾिनोसीं आतईना ॾिनोसीं कयोसीं अया कयोसीं वाला ॿिन्ही ॼणनि चयो वाला काला हिकिड़े चयो कालल काला ॿिनी ॿ ॼणनि चयो यानी दाऊद अल चयो ऐंमा चयो पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते हीअं चवंदा रहिया मतिलबु रब पाक जो शुक्र आहे जंहिं असांखे फज़ीलत ॾिनी पंहिंजो कस घणनि अलाह जे बंदि मोमिन ॿारनि मज़ा यानी असांखे मोमिन बहानो बि कयां आहियूं उन जी बि संदसि शुकुर आहिनि पंहिंजो ॿियनि मोमिननि खां असांखे घणी मतिलबु ॾिनाई पंहिंजो जेका बरक़त जेका ॻाल्हि ड्रेसिंग जेका ॾिनाई असांखे हिकिड़ो त बादशाह ॾिनई ॿिन्ही खे ॿियो पैगंबरी ॾिनाई पंहिंजो जेको ॾिनाई असांखे सो हुननि जे लाइ ॿिन्ही पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते पंहिंजे पंहिंजे लिहाज़ खां ॿिन्ही शुक्रु कयो वकाल अलहमदी फदल न अला असांखे फज़ीलत ॾिनई ॿिन्ही ॼणनि खे असांखे अला कसीर मिन इबादिल मोमिनी मोमन बाना जेके आहिनि हुननि खां हाणे इहे ॿिन्ही चयो वरिस सुलेमान दाऊद ऐं वारिस थियो सुलेमान अल दाऊद जो हाणे हिते मतिलबु दाऊद इस्लाम जो हिते वधीक ज़िक्र न आहे दाऊद इस्लाम जो ज़िकरु आयो स्वाद में सुर सवाद मंझि ऐं ॿियनि हंधि सुरत सभ में ज़िक्रु आयो हाणे हिते बसि एतिरो ई त हुन शुक्रु कयो पाक जो हाणे वरी सुलेमान इस्लाम जीलेमान दाऊद दाऊद जो इस्लाम जो सुलेमान वारिस थियो वकाल हाणे दाऊद अल चयो यानास हे असांजा हे इंसान हो उलना मनथिखत तैर असांखे अलाह ताला मंथिक तैर सेखारियो आहे ईअं असांखे पंहिंजे संस वालिद साहिब खे बि थी सघे सेखारियो जे ॿियो चयईं त असां तए तैर कंहिं जबलनि खे ऐं पखियुनि खे पंहिंजो कयोसीं मुसखर कयोसीं ऐं मतिलबु त हुननि ॻायो थिए हज़रत दाऊद अल सां गॾु पर दाऊदर सलेमा आलाम वरी चए थो त उलमना मंथ मंथी ना मिन कुल शयुनि ऐं सभु शयूं ॾिना सभु शयूं नयूं माना बादशाह बि त पोइ जेको बि खाधे पीते जो हिन हुनजो ॿियूं बि जेके ॻाल्हियूं जेके ज़रूरतूं आहिनि इंसान जूं पंहिंजो बादशाहनि जूं माण्हुनि जूं नबीअनि जूं पिया जूं उहे सभई असांजो पूरियूं खे मतिलबु कुल शयुनि सभु कुझु असांखे हिन जो मतिलबु जीअं पाण में सभु कुझु ॾिनई छा न ॾिनई बसि उहो त का आहे ई कान का शइ जेका असांखे न ॾिनई इन माना में इन हाज़ा मुबीन इहो अलाह ताला जो वॾो फज़लु आहे पधरो मुबीन पधरो यानी खुलियो खुलायो फज़ फज़लु आहे सॼी दुनिया ॾिसे थी त भई दाऊद इस्लाम खे हज़रत सलेमा इस्लाम खे अलाह ताला इहा फज़ल ॾिनी फज़ल कयो अलाह ताला हुन ते हाणे फरमायो हाणे हिते मुफ़सर चवंदा त हज़रत दाऊदल इस्लाम खे अलाह ताला फज़िलत वधीक ॾिनी पंहिंजे शुक्रु करण में निमत जो ऐं पंहिंजी इबादत में जो हुनजो हज़रत दाउ रसूल चयो त हज़रत दाऊद अलाम वांगुरु इबादत करियो या हज़रत दाऊद इस्लाम वांगुरु रोज़ा रखो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हुनजो रोज़ा बि मशहूरु आहिनि हुनजा इबादत बि मशहूरु आहे त हिन इबादत में हुनखां वधीक हुज़रत सलमानलाम खां हज़रत सलमा आल खे कज़ा यानी हिकमत पंहिंजे रूलिंग में जेको जजमेंट जेका ॾिजे माण्हू में उहा उनमें वधीक हुयो हज़रत सलमान पंहिंजे दाऊद इस्लाम खां वधीक आयो हुनजो ज़िक्रसूरत अंबिया में कयोसीं हिते सालिबी रहमत चए थो त كان سليمان اعظم मुल्कम من दाऊद अखदा अलाए अलाइमा अलाम खे वॾी बादशाहत हुई हुनखां दाऊद अलाम खां वॾी बादशाहत हुई ऐं कज़ा मसि यानी रूलिंग मंजि हुकुम करण में जजमेंट ॾियण में वधीक हुओ हज़रत दाऊद अलाम खां हज़रत सलैमा अलाम वकान दाऊद अशद तबदन मिन अलाम पोइ अलाएमसलाम ॿिन्ही जे की इस्लाम हुजे दाऊद अल इबादत मंझि सलमान खां वधीक हो हाणे ॿई ॻाल्हियूं वकाद सलमान शाकिरन जे अलाह ताला जो शुक्रु वधीक थिए कयो हज़रत दाऊद अल जो चईं थिए त असांखे रब्य आउज़ हीअ जेका दुआ अचे थी रब्युर ऐं मुंहिंजी मूंखे जेके ॾिनई ऐं मुंहिंजे वालिद खे बि जेके ॾिनई त माना ॿिन्ही जे तरफ़ां पंहिंजो अलाह ताला जो शुक्रु थिए कयईं नमत जो जेको अलाह ताला ॾिनी बादशाह ॾिनी नबूअत ॾिनी ऐं पंहिंजो जेके बि ॻाल्हियूं ॾिनियूं कुल शयुनि में सभु अची वियूं हुन में हाणे फरमाए थो जुनूद हू मिनल जिन वल इंस व तैर हाणे टई जेके तबक़ात आहिनि पंहिंजो जूनूद लश्कर जेके आहिनि टिन टिनी क़िस्मनि जा हिकिड़ा हिकिड़ा जिननि जो लश्कर ऐं हिकिड़ो माण्हुनि जो पाण माण्हू माण्हू आयूं अलाए कोन्हनि वतर ऐं पंहिंजो जेके पंहिंजो जानवर चइजे आम लिहाज़ खां पर चइजे त पखी जेके हुआ पखी पर ॿिया बि जानवर जेके आया से पर ॿिया जानवर वरी पोइ हज़रत दाऊदल इस्लाम जे बि हुननि ॻाइण मां जिते आया थिया बरहाल इहे टई जिन टई लश्कर जेके आहे अलाह ताला हुनखे ॾिना होशियर गॾु कंदो मतिलबु उन्हनि खे गॾु होशियर अली अलीसलमान जुनूद हू मिनल जिन उल इंस जिननि जो लश्कर ऐं माण्हुनि जो लश्कर ऐं पखियुनि जो लश्कर हाणे पखियुनि जी हर हिकु जी पंहिंजी पंहिंजी ज़रूरत आहे पाण हुद हुद जो जेको ज़िक्र ईंदो त उहो इन लिहाज़ खां हुद हुद जेको आहे सो पाणी ॻोल्हींदो आहे पाणी जी ख़बर पवंदी आहे हुनखे हिते पाणी आहे पोइ हिते ईअं करे ठक ठक करे पोइ चवंदो हिते पाणी आहे पोइ पंहिंजो हुते खूह खोटींदा माण्हू माण्हू सां घणेई घणा जिन बि माण्हू हुआ माण्हू हुआ बि सभई कुझु हुआ पोइ खूह खोटे वठंदा पाणी बयाबान में जो डेज़र्ट पंहिंजा लंघिजे थो त पाणी कोन्हे पोइ हाणे किथां ॻोल्हिबो पोइ हुद खे ॻोल्हिबो बाबा किथे आहे हुदूद इन करे हुदूद जी ज़रूरत पई थी पर हाणे पंहिंजो वका पर हाणे त इन खां अॻु में फ़हम यूज़ हुयूं पोइ उहे पंहिंजो वज़ह कयल यानी डिसिप्लिन यानी हिकिड़े जीअं कतारुनि में चइजे त हाणे जीअं अॼुकल्ह जेके मिलिट्री जा माण्हू बीहनि था या पुलिस में हिन में जेके माण्हू त पंहिंजो कतारनि में ईअं बीहनि था उन्हनि जो हिकिड़ो ख़ासि छा चइजे त उहा थिए थी बीहण जो तरीक़ो जेको आहे कंहिं डिसिप्लिन नमूने सां कतारुनि बि सफ़ सफ़ूफ़ में अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ जो सूरत सफ़ में त बुनियादनि मरसूसनि अहिड़े नमूने सां हुननि जो बिहनि था यूज़ाऊन जी माना आहियां थी तैर फाहूम यूज़ उन सभिनी खे पंहिंजे पंहिंजे उन लिहाज़ मां पंहिंजे कतारुनि में पंहिंजे पंहिंजे डिसिप्लिन नमूने सां अटैंशन बि ठाहंदा वरी त अहिड़े नमूने सां बीहंदा जीअं मिलेट्री वारा पाण वांगुरु बिहनि था हथाओ अला वादीन नामिले तेसिताईं जो लश्कर उन्हनि जो हलियो जितां बि हलियो पिए जंहिं इलाइक़े में जा त पहुतो जॾहिं वादि नमिल में नमिल जी वादी वादी वादी माना ॻोठनि जो राज हुयो हुनजो लश्कर्श हुनजो शहर कीलनि जो कील जेका नंढी थी थिए कारी कील जेका आहे माखुड़ी वॾी आहे ऐं कील जेका नंढी आहे हुन माखुड़ी जी ॻाल्हि पाण कंदासूं अलाह वादियुनि वादी नम नामिल जी वादी वतां जॾहिं लश्कर लंघणु लॻो त उन्हनि खे परे खां आवाज़ु अचे थो न मतिलबु त हू हुनजा कनि ॿुधनि था हाणे कनि पाण जा कोन्ह उन्हनि खे ॿिया ॿिया आहिनि जो की परे खां ई हाणे उहा उन्हनि जी जेका हाणे त सम्झि में अची वियो त उन्हनि जी राणी आहे हाणे हिन करे तमामु ज़रूरी आहे त हींअर अॻे माण्हू खे ख़बर कोन्हे त राणी आहे की बादशाह आहे उन्हनि जो जेको परे उन्हनि जी वादियुनि नामिल में जेको चयो कालत माना फेमिनन आहे और नम नामिल जेका आहे उन्हनि जी जेका रीसानी आहे उन जी कुन आहे वञी यूरोप वारा हींअर मूं पढ़ियो पियो पंहिंजे हिन मॉरिस छा सालो मेकरल अलाई ॿुधण सो तव्हांखे Maurice Maeterlinck M A U R I C E Maurice ऐं उनखां पोइ Maeterlinck Maeterlinck M A E e T E e R L I N C K Maeterlinck हाणे इहो माण्हू आहे जेको हिन उणिवीह सौ हिकु वग़ैरह मंझि हिन पहिरीं किताबु लिखियो बी बी ते हिन मतिलबु त सुठो किताबु लिखियईं अॻियां जेके बि स्कॉलरशिप हुन खां अॻु में हुई उनखे समराइज़ कयईं पहिरीं हुनखां पोइ ॿुधायईं त बी अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां कम्यूनिटी कंदी आहे अहिड़े नमूने सां हीअ कंदी आहे अहिड़े नमूने सां कंदी आहे उहो सॼी स्टोरी हुनजी बी जी जेका आहे सो हाणे ॻाल्हि मतिलबु त मशहूरु आहे हुन जा किताब टई बी ते आहे एंट ते आहे ऐं इहे स्पाइडर ते आहे छा मतिलबु तहिड़े क़िस्म सां हुन जा जेके इहे किताब आहिनि हींअर इंटरनेट ते आहिनि लॻलि ऐं तव्हां पढ़ी सघो था ऐं हुनजो वरी तर्जुमो बि हींअर मूं ॾिठो पंहिंजो उन किताब जो त हवालो कोन कयो अथसि पर सिंधीयत बि बोर्ड वारनि मज़ा हिकिड़ो मेमर साहबु आहे को डॉक्टर उन पंहिंजो तर्जुमो कयो आहे माखोड़ी ऐं माखीअ जी मख ऐं कोरीअड़ो हुनजो किताब इहो लिखियो अथसि ऐं उहो इंटरनेट ते सिंधी अदबी बोर्ड जे हुन में आहे ऐं ॿियो किताब ॿिया किताब जेके नंढा नंढा आहिनि माकोड़ीअ ते ऐं एंट ते ऐं हू इहे किताब सिं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी म डॉक्टर नबबा बलोचो हुया हुनखां पोइ जेके आहिनि से किताब इहे छपिया आहिनि उहे बि उन्हनि वटि आहिनि नंढा नंढा किताब ॿारनि खे पढ़ाइण जे लाइ तमामु सुठा किताब आहिनि पर हाणे ऐं इन कास में ॾिसूं था त किताब जेके अरबी में हुआ जाहिज़ जो किताबु आहे किताब अल हयवान हयवाननि जो किताबु उन मंझि ऐं ॿियो दमेरी जो किताबु आहे किताब हयातु अल हायवान इन्हनि मि मतिलबु त उन ज़माने में जेके रिवायतियूं इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि अरबी में आहिनि इहे किताब पोइ माण्हू इंटरनेट ते ॾिसी सघे थो जेके अरबी ॼाणे थो या हिननि जो मतिलबु तर्जुमो करणु खपंदो ऐं हींअर जेको पंहिंजो great one hundred great books of Islamic civilisation हुन में डॉक्टर बलोच जेको आहे सो इहो दमीरी जी किताब जेको आहे सो रखियो हुओ पंहिंजे हुन मंझि किथे हैवान जी ज़ोलाजी जे हुन हिसाब सां ज़ोलानी ज़ोलाजी जी बॉटनी जी जेका टेक्सनामी थी थिए टेक्सनॉमी माना तक़सीम नाम तक़सीम तक़सीम माना how to divide the animal kingdom और प्लांट किंगडम पंहिंजे डिविजन्स में त इहे आहिनि इंट्रा वरेट आहिनि हीअ हीअ आहिनि आहिनि फलाणा फलाणा फलाणा त इहो जेको हुननि खे क्लासिफाए जेको कजे थो हुनखे चइबो आहे टेक्सोनॉमी त टेक्सोनॉमी जो जा किताब अरबनि मतिलबु अॻु में लिखिया आहिनि पर हाणे यूरोपियंस जेके आहिनि से उहे तमामु हिन ॻाल्हि में बख़ील आहिनि कंजूस आहिनि जो उन्हनि जो हवालो कोन ॾींदा पर हिननि वटि जॾहिं इल्मु पहुतो जॾहिं अरबी जा किताब लैटिन लैटिन में तर्जमो थिया पहिरीं लेटिन में तर्जुमो कयूं हुन खां पोइ जेको आहे सो ॿियनि यूरोपियन इंग्लिश ऐं जर्मनी ऐं फ्र फ्रेंच जर्मन ऐं फ्रेंच ॿोलियुनि मंझि पोइ तर्जुमा थिया बरहाल इहे ॼण आहिनि हाणे लेटेस्ट जेके माण्हू स्कॉलर आहिनि हिन जो लिखियो आहे पंहिंजो जेको मैटर लिंक आहे हिन ते हिन खां अॻु में कहिड़ा कहिड़ा पर हुन कंहिं बि अरब स्कॉलर जो नालो कोन वरितो आहे हिन मैटर लिंक जो पहिरियों किताबु आहे उणिवीह सौ हिकु में लिखियो आहे उणिवीह सौ टे में छपियो आहे the life of the bee bee जे वॾो किताबु आहे चारि सौ चालीह पेजनि जो हाणे इंटरनेट ते लॻो पियो आहे मूं पाण ॾिठो हींअर अॼु मूं ॻोल्हियो हुनजे नाले सां ऐं उन खां पोइ हुन the life of the white ant white ant जेका होॾे ई आहे होॾे ई जंहिंजो दाबत चऊं ऐं हुन सूरत अन कबूत में आहे हुनजो हवालो सूरत अन कबूत न पर पंहिंजो सूरत छा चइबो आहे असां सूरत पंहिंजीन सूरत सभा में आयो हुनजो ज़िकर जो हज़रत सलमा अल खे जीअं लठके उॾही थी खाई वञे हली वाइट ऐंटी जो ज़िक्रु हुन में आहे पंहिंजो सूरत सभा सभु सभु फ़तहर खां अॻु में आहे ऐं फातर खां पोइ यासीन थी अचे त यासीन खां ॿ सूरतूं ॾियणु अॻु में त उहो ॿी ॿी जेका सूरत आहे विच में हिकिड़ी आहे त पोइ उन उन मंझि इहो उन किताबु लिखियो आहे पंहिंजे मॉरिस माइट लिंक उणिवीह सौ सतावीह में ऐं उनखां पोइ शायदि लिखियो अथसि the life of the ant जेको आहे सो उणिवीह सौ टीह ईसवी ईसवी धारे पोइ उन में टिनी जो मतिलबु त हू कीअं कम्युनि जो इहो जेको आहे वाइट एंट जो उन में कम्युनिकेशन जो बि अथसि चैप्टर ऐं कहिड़े नमूने सां करे थी कम्युनिकेट ऐं सीक्रेट ऑफ फॉर्मी कैरी ऐं पंहिंजो जनरल आई फाउंडिंग ऑफ दी कम्युनिटी कीअं थी कम्युनिटी खे ठाहे ऐं नेस्ट कीअं थी ठाहे वॉरफेयर कीअं थी थिए हुनजे विच में ऐं कम्युनिकेशन ऐं ओरिएंटेशन हुनजो कीअं थो थिए ऐं पेस्टोरल एंड्स जे मुतलिक़ चैप्टर आहे हिकिड़ो ऐं मशरूम ग्रोवर्स ऐं एग्रीकल्चरल एंड्स जेके आहिनि ऐं पैरासाइट्स कहिड़ियूं आहिनि एपिलॉग हाणे मतिलबु त हिन में एंट खे कंहिं माण्हू पैरासाइड करे था ॾेखारीनि त पोइ माना त उहा ख़राबु आहे माना वारो कयो हाणे हुनखे जेको आहे सो इनसेक्टिसाइड करे बि हुनखे हुनखे मारे छॾियो हाणे इहो थियो जॉर्ज जीअं जॉर्ज यूनिवर्सिटी जेका आहे अमेरिका जी उन लिखियो उनमें फिल्म ठाहियऊं पंहिंजे उणिवीह सौ कहिड़े साल मंझि त goodbye Mrs ant goodbye माना हाणे इहे ख़राबु आहे हिनखे माना एंटीसे इंसेक्टीसाइड हिते हणो हुते हणो हिते पाउडर हणो की पंहिंजो हू हणो की लिक्विड हणो की हीअं करे की मज़ा मथां हुनखे मारे छॾियो पर एंटी जेका वीचारी मस सभु हुन मां फ़ाइदो बि आहे न ज़ारा ऐं नुक़सान बि आहिनि के पर नुक़सान खां वधीक ऐं सम्झो त फ़ाइदा आहिनि बरहाल पोइ इहो अहिड़े नमूने सां किताब आहिनि लिखिया आहिनि जेके मैट्र लिंक त माण्हुनि खे पढ़णु खपनि ऐं अॻे असां वटि मतिलबु त हिंदुस्तान पाकिस्तान जे ज़माने में जॾहिं ब्रिटिश जे ज़माने में इहे किताब मैथलिंग जा मशहूरु हुया ऐं टई किताब आहिनि सो जा ऐं ॿिए जी बि जेका ॻाल्हि आहे सा तमामु हिकिड़ी कहिड़े नमूने सां हू पंहिंजो स्वाम थी ठाहे कहिड़े फाउंडेशन हुनजो सिटी जो कीअं थी थिए थिए हुनजो लाइफ हुनजी कीअं थी थिए ऐं यंग क्वीन जेके आहिनि छा थियूं कनि ऐं नुशल फ्लाइट हुई जेके शादी जेके <laughs> लॻ थो थिए हुनजो ऐं मैसाकर ऑफ मेल्स कहिड़े नमूने सां थिए थो ऐं प्रोग्रेस ऑफ रेस जेका हुनजी कहिड़े नमूने सां थी थिए हाणे असां वटि इतफ़ाक़ अहिड़ो आहे जो हीउ जेको मुल्क़ आहे अलाह न्यूज़ीलैंड जो जेको मुल्क आहे हिन महिल खीर बि घणो आहे ऐं <laughs> पंहिंजो सस्तो बि आहे एतिरो महांगो कोन्हे ऐं माखी बि घणी आहे अलमदिला हिन करे जंहिं वक़्तु हिन जी तारीफ़ करणी हूंदी आहे पंहिंजे मुल्क़ जी त चवंदा हुआ असां वटि खीर ऐं माखी जूं वायूं पियूं वहनि नंदियूं पियूं वहनि सम्झो rivers of milk and honey are flowing in our country मतिलबु अहिड़े नमूने सां हिते आहे ऐं असांजी जेका पार्लियामेंट आहे वैलिंगटन वॼु बिल्डिंग या गवर्मेंट जी बिल्डिंग जेका बि आयल आहे छा था चवनि उनखे चवनि बी हाइव बी आहे उहो शकिल बि हुनजी हुन जेको प्लान जेको आहे हुनजो जेको सूरत अहिड़े नमूने सां जहिड़ो माखी जो थींदो आहे मनारो थींदो आहे अहिड़े नमूने हुनजो मनार मनारे वांगुरु बिल्डिंग ठाही अथऊं हुनखे चइबो ई आहे बी हाइव बिल्डिंग खे इहा हाइव ब बी हाइव छा था चवनि बरहाल असां मूं एकर सां विया आहियूं हुते ॾिठो अथऊं पर हाणे उते असांजा जेके पार्लियामेंटेरियन आहिनि जेके गुफ़्तगु ई उहा थींदियूं आहे वज़ारतूं वज़ारतूं वधारतूं सम्झो हिन सॼी हिकिड़ी बिल्डिंग में आहिनि सिंधी में जेको किताबु पंहिंजो सिंधी अदबी बोर्ड जे तरफ़ां विधो आहे पंहिंजो सो डॉक्टर हारून रशीद मेमण आहे पंहिंजो डॉक्टर आहे हुन लिखियो आहे माखोड़ी माखी जी मख ऐं कोरीअरनि जी हयाती इहो जेको आहे सो किताबु हुन ते विधो अथसि पंहिंजे सिंधी अदबी बोर्ड जे उन मां छपियो हूंदो उहो मिलंदो बि ऐं माण्हू बि वठी सघे थो स्कूलनि में जी इहे माण्हुनि खे माण्हू ॾिजे ॿारनि खे ॾिजे उहो इंट्रेस्टिंग आहिनि किताब हुनजी ज़िंदगी कहिड़ो हुन मुख़्तसिर वीचारे लिखियो आहे डॉक्टर साहिबु सुठो करे जो ॿार सम्झी सघे ऐं इंटरनेट ते बि हाणे ॿारनि जे लाइ ख़ासि तरह सां ॿियो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ऐं सेकेंड लैंग्वेज हुनजे लाइ हीअ किताब जेके आहिनि से इन मज़ा मूं ॾिठा त के लिखिया पिया आहिनि छा हुन में इंटरनेट ते लॻा पिया आहिनि उहे माण्हू पढ़ी सघे थो ॿुधी सघे थो फिल्मूं हिन ते ठाहियूं अथऊं उहे फिल्मूं ॾिसी सघनि थियूं सम्झो ऐं ॿियो पंहिंजो हारून यह इहा आहे मुस्लमाननि जा किताब छापींदो आहे पंहिंजो तुर्क आहे तुर्की वारो उन जा बि किताब आहिनि माखी जे मख ते ऐं पंहिंजे एंट ते हिन ते हुन ते त हीअ ऑफ एंट जेको आहे कहिड़ो आहे मतिलबु कहिड़े नमूने सां उहे कम्युनिकेशन कंदा कहिड़े नमूने सां गुज़ारो हुननि जो थिए थो हिक ॿिए सां उथणु वेहणु हुनजो कहिड़ो थिए थो इहा मूं ॻाल्हि ते करणु चाही जंहिंजे लाइ आऊं आतोसि हिन खां पोइ बि ॿी जेका ख़ासि ॻाल्हि मूं चाही थी त आउं करियां छा आहे पंहिंजो हदि सुलेमा अलाम जेको आहे सो कहिड़े नमूने सां पखियुनि सां ॻाल्हाईंदो छा थो करे हाणे आऊं के मिसाल आहिनि जेके आऊं चयां थो पढ़ां थो हिकिड़ी मजलिस में ॼण वेठो आहे सुलेमा आल इस्लाम ताईं हिकिड़ो पखी मथां घु घुमे पियो पंहिंजो लंघियो अची पोइ का मकातिल पंहिंजो ताबाइनी या तब ताबाइन मा आहे उन ॾां वेंदा आहिनि घणा रेफरेंस उहो चवंदो कान सलैमा पंहिंजो उहो चए थो या आयो हन्नास उलमना मनथिक तैर पर जय लज़ा लिख मिन तैर क मनथिक़नी आदम इज़ फ़हम हू फ़हम हुनखे ॾिना ई अला ताला हू थींदा मिन कल शइ काल मक़ातिल फ़ाज़िल आहे कान सलेमा अलाम ज़ालिसन बीठो इज़ मर बि त हिकिड़ो पखी जी लंघियो हुजे जलसा नी पंहिंजे जलसे वारनि खे चयो हज़र सलेमा इस्लाम हल त रहो न हल त दर तारी मरा चई तव्हां सम्झ में अचे थो हीउ पखी जेको आहे छा मूंखे चए पियो त हुननि चयो त आलम उल आलम जीअं चइबो आहे तोखे ख़बर हूंदी हल आहे ख़बर हूंदी फ़क़ाल सलमा इस्लाम इन हू कालली السلام علیکم ایہ ملک المسلط الا بنی اسرائیل عطا ک اللہ سبحانہ و تعالی ال کرامت واظہر ک علی عدوک تو کہ اللہ تعالی کرامت دی نہیں ائے تو کہ اللہ تعالی مسلط کروائے بنی اسرائیل تے بادشاہ کرے پجو تو مدد تو کرے پجو دشمنن تے انی منطلق الا فروخی ثم عمر بکت ثانیہ वञ न हू सियार जो इलाही न असां हीअ फन ज़रूरु इदारो जो हुई वग़ैरह वग़ैरह पोइ वञे थो किथां वरी काॾे शइ ॾिसी अचे थो वरी अची ॿुधाए थो का ॻाल्हि का अहिड़े नमूने सां पर हाणे अॻिते थो वधा वकाल फ़र्क़ी मरत सुलेमान अला बुलबुल बुलबुल बुलबुल वटि अची वरिती लंघियो हज़रत सुलमान इस्लाम या बुलबुल अची लंघी फोक शिजरत जो हर हिकु रस हू यमील ज़म्ब हू हाणे हू पंहिंजी मथो मथो वेठी हरकत में करे ऐं पंहिंजो पुछ वेठी लोॾे पोइ फ़क़ाल अली सलमान इस्लाम पंहिंजे दोस्तनि खे चयो ह तदून मां यकूल हाज़ल बुलबुल चई बुलबुल थी चए तव्हांखे सम्झ में अचे थो कालू अलाह नबी हू आलम अलाह उन नबीअ खे ख़बर आहे काल यकूल अकल्तस्फु तमरत فعلي दुनिया अल अफ़ा चए मूं अधु पंहिंजो खाधी आहे खजी जो बसि हाणे दुनिया खे जेको आहे सो अफ़ो आहे واخبرني عن حسين بن محمد بن حسن العدل قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن شعبة وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا الفضل فغر وغيره وغيره وغيره उन में अचे थो अॻिते त कैब चयो रजुल अन कैब काल साहत वर्षनि वर्षनि माना गेरो आहे या छा दवा आहे कहिड़ो रिंग वारो उहो सोचियो सलम इस्लाम ॾिठो पुछे थो फ़काल तूनुल कालू ला तव्हांखे ख़बर आई छा थो चए चए असांखे ख़बर कोन्हे काल इन फ़नहू यकूल ला यो गेरो चए थो जेको रहम न कंदो तंहिं ते रहम न कयो वेंदो अलाह ताला जे तरफ़ां जेको इंसाननि ते रहम न कंदो तंहिं ते अलाह ताला बि रहम कोन कंदो हाणे इहो थियो हिन जो सरद जेको हाक आहे स्पैरो स्पैरो हाक उहो अची लंघियो पोइ हज़रत सलम आले सां पुछियो पंहिंजे माण्हुनि खां तव्हां सम्झ में अचे थो ई छा पियो चए चवनि अलाह खे ख़बर आहे तोखे ख़बर हूंदी न वी पा कई तूं मुज़नीन ए गुनाहगारो अलाह खां इस्तफ़ार घुरो हे गुनाह गारो हस्त अलाह खां इस्तफ़ार घुरो पंहिंजो बख़्श घुरो अस्तफर मज़नबीन फ़मन सिमन रसूल अल पोइ साल बि रहमत अल चए थो या पंहिंजो इहो चवे थो जेको ॿुधाइण वारो त रसोल साल मना कई आहे घेरे खे मारण जी या हिन पखी खे मारण जी काल फसाहत त हुई वाटर बर्ड आहे को टैथ बि टैथ बि ऐं उन उहो चए थो अची लंघियो पोइ पुछो हज़ार इस्लम त असांखे सम्झ में अचो त छा पियो चए जो काल उला काल फैना तकूल कुल हयुनि मैथुन व कुल जदीद बाल त सभु जेको जहिड़ो आहे असां मर जहिड़ी शइ जेका आहे असां मरंदी ऐं जदीद जेका चङी हज नई शइ आहे त सुभाणे उहा बाल सुभाणे ख़तमु थियण वारी आहे पुराणी थी वेंदी बेकार थी वेंदी ख़तमु थींदी हाणे इहो थियो पंहिंजे टैथवी वाटर बर्ड आहे को मुंहिंजो पखी जीअं पाण वटि थियनि पाणीअ जा ऐं ख़ताफ़ जो ख़ताफ़ जेको आहे सो सोलो आहे या हारपून आहे हुन पखी खे चइबो उहो त चए त पंहिंजो लंघियो आहे त सलमाल सां पुछियो पंहिंजे दोस्तनि खां पंहिंजे जल्स वारनि खां तव्हांखे सम्झी अचो त छा पियो चए त अलाह खे ख़बर आहे तोखे ख़बर हूंदी पोइ काल फ़ैन न तकूल क़दमू ख़ैरनि तजिदू कदमू ख़ैरनि जी सिंधी में चवंदा जेॾां पैरु अल कहिड़ो सुहिणो करे छॾियां हेॾा पेर तेॾां ख़ैरु ख़ैरनि तिदू ख़ैर हलो त ख़ैर जो कदम ख़ैरु ॾिसो त जेॾां हलंदो तरह ख़ैरु थींदो अलाह ताला ख़ैरु कंदो ख़ैरनिदमो ख़ैरनि तजदू फमन सिम नहा रसूल अलाह मिनकत हिन जे लाइ बि अलाह ताला हुजे रसूल फ़रमायो आहे त हिन खे क़तल न करियो हज़रत हमाम हमामा गेरो आहे ऐं उहो जेको डव आहे छा जेको पहिरीं चयोसूं ऐं ताउस विच में पहिरीं पहिरीं हमामे जी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे त सलाम हमाम छा त चए गेरो छा थो चए हमामु सुबान बेशब पाक आहे अलाह ताला जेको वॾो आहे ऐं हुनजी बादशाह आहे आसमाननि ज़मीननि मंझि ऐं ताउस जेको आहे मोर जंगे त पाण चऊं पीकॉक उहो उहो लंघियो पुछियो तव्हांखे ख़बर आई छा थो चए कालूला कालू अखूल हा हा उहो बि मूं ॿुधायो क उन यकूल म ला यरहम ला यूरम इहो ताउस जी ॻाल्हि हुई ऐं डव जी ॻाल्हि हुई त लैत ज़ल ख़लक लख लु खू डव जो डब जेको त इहो त चयो लय त ला ज़ल ख़लक लम यख लुखू हाणे इहो उन खां पोइ कुमरी जेका आहे कुमरी पाण वटि कुमरी त अचूं पाण जानवर आहे सलमान अलाम फ़ फ़ फ़ फ़ फ़ अतदून मा तकुल काला कालुला काल फ़ैन यूल सुबान आला हुकुमुरी जेका थी चए सुभान रबियल आला ऐं गुराब किरो जेको کانگ पंहिंजो कांग जेको आहे چوي चवे थो यदू अलशार اشار ॾा थो सॾे ऐं हदायत जेको वल्चर आहे पंहिंजो वल्चर माना ॿिज में हदायत उहा कुल शइ हालिकुन इलाह हर शइ हलाकु थियण वारी आहे सोहा अलाह जे ऐं कथ्त कथैत जेको आहे मेल कैथ कत्य आहे शायदि अकूल मन्सकत सलम चंहिं चुप कई तंहिं चुप कई सो सलामत में रहियो हाणे इहो तमामु सुहिणो आहे के मनसकत सलम जंहिं चुप कई जेको चुप करे वेठो सो सलामतीअ में आयो हाणे अञा आहिनि ॿ टे वल बबा पैरट जेको आहे उहो त चए त वायल दुनिया उन जे लाइ वियल आहे जंहिं दुनिया खे पंहिंजो करे वरितो वियल दुनिया हम हुनजे हिमत मतिलबु उन ते आहे बसि सॼी ॻाल्हि उन मां त तंहिंजे लाइ वियल आहे दफ़ द जेको फ्राग आहे पंहिंजो ॾेडर उहो त चए सुभाण रबियल ख़ुदूस सुबान रबी अल ख़ुद्दूस ऐं बाज़ ई जेको हाक आहे बाज़ फालकन उहो त चए सुभहान रबी सुभहान रबी व बि हमद ई سبحان रबी उहा बि हमद ही ऐं पंहिंजो दफ़ द हथ हू जेका ॾी ॾीरी आहे साधी चए सुभहान अल मदखूर बि कुल मखान ऐं पंहिंजो अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि ॿियो दराज आहे जेको दरियाज छा आहे दुराजा छा हिकिड़ो जानवर आहे उहो त चए थो मां यकुल रहमान अल अरिशिस दवा उहो त चए ऐं कुकुड़ थो साह यकुल या गाफ़रीन या गाफ़रीन हू चए थो ज़िक्र करियो अलाह जो हे हे गफ़लत वारो ऐं उक़ाब चए थो त बद वेदा साह क़बर क़बर जेका क़बर आहे काल इलाही मुबगती आल मोहम्मद आल मोहम्मद ऐं आल असाब असा लफ़्ज़ विझूंसि हिते चए थो हल उन ते अलानत अलाह जी हुजे जेके आल मोहम्मद या अल असाब असाबनि नवी ते जेके कज़ब कंदा हुजनि रुकावट कंदा हुजनि ऐं ख़ताफ़ु जेको पखी आहे को उहो त चए थो अलमदिला रबल आलमीन यमदलीन कमाएमदारी हाणे हिते ॻाल्हि ख़तमु था करियूं अला वआ फलना वर हमना वर ज़ना वआ फज़ना वहना अलाह स्वातल मुस्तक़ीफ़ स्वातल लज़ीनाहदूबली